Еве јас да ве поздравам и да ви посакам саботен мир и, и Божи благослов. Ова е за сите нас велик ден, односно голем ден. Знаете, ги жалам оние верници кои што, за кои што само една сабота во годината е велика сабота. Затоа што би требало секоја сабота за вистинскиот христијанин да биде велика сабота, односно голема сабота, голем ден, ден кој што Бог го издвоил, го посветил и го благословил за служба. Инаку, кога сме кај денешниот ден, знаете дека во времето доека Христос живеел на земјата, односно денот кој што тој ќе го помине во гробот, значи дури и тогаш почивал според заповедта, денешниот ден, значи, е наречен голем ден. Зато читаме во Евангелието според Јован, 19 глава, 31 стих. Ова е вон темата, меѓутоа само еден мал увод во а, однос на сето на што се случува околу нас, значи случувањето околу а, Христовото воскресение. Значи, Јованово Евангелие 19.31, овој стих гласи, бидеќи беше ден на подготовка. Јудејците, за да не останат телата на крстот во сабота, зашто таа сабота беше голем ден, го замолија пилата да им ги скршат колената и да ги симнат. Че значи, ова е случајот петок, ден на подготовка, петокот кога бил Исус распнат. Значи, да кажеме со еден речник, вчерашниот ден да се изразам, во контекст на она што се случува нели, во христијанскиот свет, па што оваа година и баш се поклопи да биде не само во православниот, туку и во католичкиот и сиот протестантски свет. Значи денеска сите слават заедно, ете, значи го слават, ќе се потсеќаат, подсетуваат на тие моменти кога Христос е распнат, денешниот ден кога почива во гробот и забележувате тогаш, таа сабота била наречена голем ден од поинакви причини. Затоа што во еден исти ден се паѓа и првиот ден од бесквасни лебови, кој што требало да биде празник, како што е запишено во 30, 23 глава, се извинувам, од трета книга Мојсева, со седмичната сабота. Секојаш кога ќе се поклопеле така празниците, два празника, значи во еден ден, тој ден представува голем ден, како што е и овде Јован го ословил како голем ден. Меѓутоа, да се вратиме повторно на нашето, значи за нас секоја сабота е голем ден. Па поготово е и да кажеме и денот кога се очекува Христовото воскресение, победата над смртта. Затоа и овој ден, оваа сабота, ова богослужение решив да проговориме збор два за воскресението. во контекст значи, на сите оние настани што се случуваат, како што кажа веќе, кога се зборува за воскресение, со други зборови се зборува за живот. Или ако зборуваме за воскресението и за животот, тоеш не зборуваме за никој друг, зборуваме за Христа. Затоа што, како што знаете во една прилика, кога Исус намерно ќе задоцни и ќе дојде четвртиот ден од како Лазар веќе почивал во гробот, односно спиел, ќе каже на Марта, јас сум воскресение и живот. Значи, ако зборуваме за воскресението, не можеме да, да не зборуваме за Христа, затоа што тоа е воскресението, тоа е животот. На почетокот ќе отвориме во Римјаните 8 глава. Послание до Римјаните, 8 глава и читаме 31 и 32 стих. И така што да речеме на ова? Ако е Бог за нас, кој ќе биде против нас? Оној кој него и собствениот син, туку го предаде за сите нас, како не ни подари се друго со него? Римјаните 8 глава 31 и 32 стих. Оној кој што него поштеди својот син, како нема да ни подари се друго со него? Со Христа нам ни е дадено се. А зошто? Еве зошто, Колосијаните 2.9. Имаме доста стикови за читање. секојаш практикувам да повеќе Библијата зборува отколку јас. Зато што Библијата ќе ја каже вистината, јас може би некојаш и ќе сгрешам. Човек знае, може и да сгреши. Колосијаните 2.9. Овој стих гласи вака. Зошто во него живее во Христа, живее сета полнота на Божеството ние со Христа сме добиле се. Меѓу тоа се, меѓу другото спаѓа и ова. Сега читаме во прво послание до Тимотеј. Прво послание до Тимотеј, 6 глава, 15 и 16 сих. Еве што е едно од тоа се. Ова е она нешто што Адам и Ева го изгубиле, односто човештото го изгубило на самиот почеток. Минатиот пат, мината сабот имавме полука, каја што спомнавме дека на Адам и Ева им била дадена условна, што? Безсмртност, доколку останале послушни. Меѓутоа тоа не се случило. Прво Тимотеево 6, 15 и 16 стиховите гласат кој во свое време ќе го открие блажениот и единствениот владетел, цар на царевите, господар на господарите, за кого станува збор? За Исуса Христа, или за Бог, воопшто божеството може да се земе, кој единствено има безсмртност. Ако преку Христа Бог ни дава се, А меѓу тоа се и ова е безсмртноста. Бог е единствениот кој што е извор на животот, а, животодавец, можеме да кажеме. И тој, преку Христа, ни ја дава и безсмртноста која што нашите прародители ја изгубили. Додиме да сега во Римјаните 8 глава, Римјаните 8 глава, кажав ке има доста стихови. 8 глава, од 15 до 17 стих читаме. Ова е она прекрасна глава, како и целото послание до римјаните, Каја што еве што спомнал Павле. Имено него примевте духот на робството. Предходно да а, подсетам. Првиот стих од 8 глава вели оние кои што се во Христа Исуса односно живеат по духот, го имаат светиот дух во себе, го примиле светиот дух, за нив нема осудување. Тук има нешто друго. Тој дух не е дух на робство, ова сега може да го поврземе со минато саботната проповед на Јани, не е дух на робство, не ни нуди робство, туку нешто друго. За да бидеме пак во страв, туку го примевте духот на посинување, со кој викате Ава Татко. Ако се секјавате, Јани убаво кажа, од робови, робот кој што нема никакво наследство, тој само му робува на господарот, не зима и не посинува, не прави своји синови, и вели самиот дух сведочи за, заедно со нашиот дух дека сме Божи чеда. Од робови становаме Божи чеда, а ако сме чеда, тога сме и наследници. Божи наследници, а Христови со наследници. Иако сме изгубиле се, со Христа добиваме се и наследуваме се, меѓу другото, наследуваме и безсмртност. Наследуваме живот, со други зборови. Еве што, што е кажано за Исуса во Евангелие според Јован прва глава. е многу добро познати стихови, прекрасни стихови, прекрасен вовет ни дава Јован во својато Евангелие, прва глава од први до четврти стих читаме. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога. Се стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. И четвртиот стих во него беше живот. И животот им беше светлина на луѓето. Кој е словото овде? Повеќе од јасно треба да ни е. Ова е Исус Христос. Исус Христос е Словото Божие. Преку кого беше создадено се? Како создаваше Бог? Преку Словото. Кажа и стана. Тоа Слово, во тоа Слово е животот. Во Христа е животот. Затоа што тој е единствениот што е бесмртен, кој што е извор на живот. <clears throat> Или еве Јован 10 глава, исто што кажува Исус Христос самиот за себе, Јован 10 глава. Оние кои што имаат проблем да сватат дали Исус е Бог, овие стигови се доволно јасни. Оној кој што е единствено бесмртен, кој што единствено има живот во себе, не може да биде ништо друго освен Бог. 10 глава, значи Јован, 17-18 стих. Таткото ме љуби затоа што јас го давам својот живот, за да го земам пак. Кој го може ова, освен Бог? Да го даде својот живот, за да го земе пак. Никој не ми го одзема. Кој може да му го одземе? Тој е избор на живот. Јас го давам само од себе. Имам власт да го дадам и имам власт да го земам пак уште два јасни стиха кај што се кажува дека Исус, односно Бог е единствениот безсмртен, единствениот кој што го поседува животот, кој што ние како наследници можеме да го добиеме. Кога веќе го спомнавме Словото, преку кое што беше создадено се. Бог се послужи преку Словото, да ни го предаде и Евангелието, затоа што Евангелието не е ништо друго освен Божието Слово. А еве што друго и не е откриено преку Евангелието. Второ послание до Тимотеј, прва глава. Второ послание до Тимотеј, прва глава. Второ до Тимоте, прва глава, 9 и 10 стих. Кој не спаси и не повика со свет повик, не според нашите дела, туку по собствена одлука и благодат, која ни е дадена во Христа Исуса пред вечни времења, а која сега се откри преку јавувањето на нашиот Спасител Христос Исус, кој ја уништи смртта и ги осветли животот и безсмртноста преку Евангелието. Ни ја покажа, ни ја расветли безсмртноста и животот токму преку Евангелието. Што мисли, зошто Словото се нарекува вечно Слово или Евангелието е наречено вечно Евангелие? Затоа што го имаме вечниот Бог, вечниот Исус, кој што е бесмртен, кој што има живот, а тоа е Словото, тоа е Евангелието со други зборови. Затоа и вечно Слово и вечно Евангелие. Словото е вечно, затоа ќе видиме подосна еден стих ќе читаме еден добро познат стих. Значи, преку Евангелието ни е расветлена, откриен, откриен, откриен животот и безсмртност. Кој што единствено има Бог. Сега да одиме во 1 Јованово, И овие се многу јасни појасни, не можат ни да бидат стихови прво Јованово послание, пета глава. прво Јованово, пета глава, 11 и 12. И ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот, или безсмртност со други зборови. И тој живот е во неговиот син, никаде на друго место. Тој е единствениот безсмртен. И кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Појасно не може да биде, не. Значи, за да ја стекнеме, за да ја наследиме безсмртноста, да го имаме животот, треба да го имаме синот, кој што е единствен безсмртен. Само така и ние ќе ја наследиме и добиеме безсмртноста. И еве да се подсетиме повторно на оној стих од Јован 11 глава 25 и 26, зборовите што ќе кажува на Марта Исус, Јас сум воскресение и живот. И што вели понатаму? Оној кој што верува и да умре, пак ќе живее. И да заспие со други зборови со оваа прва, нели, смрт, која што физички, нели, сите ние ќе ја доживееме, тој сепак ќе живее. Зошто? Ти не зошто. Веројатно затоа што го има синот. Во синот е животот, во синот е бесмртноста. <clears throat> Еве зошто. Знаете дека има две воскресенија. Познато ни е тоа. Воскресение за живот и воскресение за осудување да се задржиме на воскресението за живот. Денеска е зборуваме за воскресение, зборуваме за живот. Прво послание до Солуњаните, четврта глава, 14 до 17. Познате ни се стиховите, меѓутоа да ги сврзаме во една целина. Прво Солуњаните, четврта глава, од 14 до 17. Зошто ако веруваме, еве, повторно се дава нагласот на оние кои што веруваат, го прифаќаат Евангелието, дека Исус умре и воскресна. Така и умрените во Исуса. Имавајте, умрените во Исуса. Бог ги приведе со Него. Понатаму вели како сето тоа ќе се случува, зашто ова ви го кажувам преку Словото на Господа, дека ние, кои живееме и остануваме до Господовото дајање, нема да отидеме пред оние кои умреле. Зашто самиот Господ на заповед, на труба, на, а, на глас на архангел и при Божија труба, ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Повторно се дава нагласот. Мртвите во Христа, оние кои што умреле во Христа, кои што веруваа дека Исус а, беше раснат и воскресна. Потоа ние живите ке, кои што останавме ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците во воздух, во пресред на Господа и така за секојаш ќе бидеме со Господа. И 18 стих, посебно ми се допаѓа, вели, затоа утешувајте се еден друг со овие зборови. Ама оваа утеха важи за оние кои што умреле во Христа. За другите нема никаква утеха. Жалосно е кога денеска гледате луѓе постојано се влечат на гробишта, одат, меѓутоа нема никаква ни радост, ни утеха на нивните лица. Не велам јас дека тие нивни дома, а, близки нема да бидат спасени, не, не одам понатаму, меѓутоа, ние, кои што знаеме дека смртта не е крај и дека има воскресение, се утешуваме токму со овие зборови. Ама утехата е за оние кои што умираат во Христа, затоа што тие ќе станат, затоа што го имаат Христос, го имаат изворот на животот, и имаат безсмртноста. Нив не може да ги задржи ништо во гробот, како што Иисуса ништо не можело да го задржи. Ке додиме и до тоа. Еве што проповеда Петар во она негова славна проповед на денот на Педесетницата, кога се излеал Светиот Дух врз учениците. Значи, во второ, втора глава од дела апостолски, ќе отвориме сега. Втора глава дела апостолски. Еден дел од таа негова проповед е оној 24 стих. Втора глава, 24 стих, дела апостолски што е овој стих. Но Бог го ослободи од смртните болки и го подигна Исуса, зашто не беше можно смртта да го задржи. Зашто смртта не можела да го задржи Христа? Не само што беше праведник, што никогаш не направи никаков грев, а стана грев за нас. Пазите, ние знаеме дека тоа е тајна, која што тешко можеме да навлеземе со нашиот ум во неа. Исус беше и човек, ама и Бог. Што, како што вели, мислам дека беше Елен Вајт или Неме Фајте за збор, 100% човек, ама и 100% Бог. Тоа беше така споено тие две природи, да ние не можеме тоа да го разбереме со нашиот ум. Значи, тој дојде можеме да читаме сега и стихови, стана грев за нас, дојде во наша грешна природа. И ќе читаме, ќе читаме во Евреите втора глава. Ова, ова не смееме да го испуштиме, овие стихови. Кои што јасно кажуваат во која природа дојде Христос, меѓутоа тоа не значи дека престана да биде Бог, тој беше во исто време и Бог, и човек во грешна човечка природа. Втора глава Евреите, 14 и 15 стих. Бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, кога зборува за децата, се мисли на сите нас, во месо и крв се мисли на грешната човечка природа, така и тој зеде учество во тоа. Тој зеде еднакво учество во тоа месо и таа крв, и ова беше битно. Зошто? <clears throat> И со смртта да го уништи оној која имаше власта над смртта, односно гјаволот. И не само тоа, туку да ги избави оние кои заради стравот од смртта цел живот беа во робство. Денеска, знаете што навеќе влева страв кај луѓето? Поток мова. Смртта. Еден ден, колко и да живееме, ќе умреме. Меѓутоа, Исус доаѓајки во грешна човечка природа, Не само што го осуди греот во своето тело, како што вели имјаните 8 глава, туку и ја уништи смртта, вла, ја, он, го уништи оној кој што имаше власта на смртта, дјаволот, и ги избави оние кои што се тресеа над смртта, имаа страв тоа нешто. Забележавме дека тој дојде и зеде учество во истата крв и месо, како и самите ние. Тоа е едниот дел од него, грешната човечка природа, која што и умре во гробот. Тоа, да не забравиме, Христос е единствениот безсмртен, односно Бог е единствениот кој што има безсмртноста. Тоа е она што него го подигна од гробот. И не можеше да го не можеше гробот да го држи. што тоа е извор на живот и има безсмртноста и сега ние истите треба да имаме учество за тоа, вели Павле, во истата смрт, како и Христос, за да имаме удел во истото воскресение, како и Христос. Ако ја немаме таа смрт, и ако го немаме, ако не умрме во Христа, кој што е единствениот безсмртен, тоаш нема да можеме ни да воскреснеме во живот. Елен Вајд вели, Разоснова на, на стихот што пред кој го прочитавме во дела 2.24, дека а, гробот не може да го издржи, вели дека дури, не знам, под некоја планина да го закопале, планината ќе се распукала и тој ќе воскреснал. Не можело ништо да го, да го држи во гроб. Ја би рекол дека, ако не било саботата, овој денешен ден, за да почива според заповета, тој би воскреснал веднаш. <laughs> не би чекал толку. Туку знаеме, го знаеме и пророштвото, знаеме точно како требало да се случи, па и саботата која што ја поминал во гроб, за да воскресне на третиот ден. Ништо не можело да го, да го држи. Е сега, воскресението е многу битно за нашето спасение, не само што ни дава надеж, и тоа е битно затоа што Еве, не се случило да Исус само биде прикован во петокот на крстот, да загине и толку. Не, не е само тоа. тоа е само дел од планот. Нито тој е воскресно. Зошто е битно воскресението? Видите, не е доволно да само вие го извојувате победа над гревот. Да речеме, еве, од денеска јас понатаму можемо да не грешам. Ама што правиме со тоа предходно? Јас сум роден, во грешна човечка природа. Што правиме со тоа? И, внимавайте, не е целосна победата над гревот, ако вие ако сето тоа завршува во гробот, со смртта. Зошто? По затоа што гревот повлекува смрт. Ако заврши се во гробот, ви не сте го победили гревот, зашто не е победена смртта. Исус ке воскресне, ке ја победи смртта, и оној кој што има власт на смртта, и со тоа ќе обезбеди конечна и целосна победа. И не е само тоа, туку ќе ќе не Шо направил Исус во неделата. Кој се сретнал со со Марта ли беше кога рекол не не ме допирај. Зошто? Зато што се уште не сум отишел кај мојот отец. Отишел кај отецот да не представи нас како искупени И потоа се вратил повторно назад. Уште 40 дена одел по земјата. Не било можно сето тоа да се заврши, ако се завршило со гробот. Значи, конечната победа над гревот не може да биде без воскресение. Тоа е таа блажена надеж на секој христијанин. Смртта ја победил Христос, Интересно, Павле, како во своето послание, прво послание до коринќаните, ќе ги спои овие две работи, воскресението на луѓето со воскресението Христово. Што денеска, не знам дали е смешно или жалосно да кажам, дека еве од утрешен ден ќе се сретне некој со вас и ќе ви рече Христос воскресе, И нормално веќе му одговорите со познатиот поздрав Вистина Воскрес или Вајстина, како кажат на старословенски. А ако подосна паднете на муабет со истиот тој за воскресението на мртвите, ах, кој станал од мртвите сега, не збори глупости. За тој таквиот и не само таквиот, еве, овие зборови се најдобри во прво послание до Коринјаните, 15 глава, од 12 стихи читаме. Прво послание до Коринјаните, 15 глава, се извинам, од 12 стих. Но ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како што се проповеда овие денови, посебно вечерва, на полнок, па утре, утрешниот ден, ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како некој меѓу вас вела дека нема воскресение на мртвите? Тоа едно без друго не иде. Ако Христос воскреснал од мртвите, тоа значи ќе има воскресение од мртвите. А, ако нема воскресение на мртвите, тоа значи ни Христос не воскреснал. Гледате овој спој, не може едно без друго. И ако Христос, ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед. Празно е Евангелието, не, не е потполно без односно е празно, значи, без воскресението Христово. Празна и, наша, и вашата вера. Се е джабе. Притоа се наоѓаме како лажни Божи сведоци дека сведочиме за Бога дека Бог го воскреснал Христа, кого не го воскреснал, ако навистина мртвите не воскреснуваат. Зашто ако мртвите не воскреснуваат, повторно сеја со истата мисла Павле сака да ни даде дознаје дека тоа едно без друго не иде ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера. Зошто? Вие се уште сте во вашите гревови. Овој стих кажува дека не е целосна победата над гревот ако нема воскресение. Нов живот, што всушност нели и прикажано е символика на водениот гроб, односно самиот чин на хрштевање, Значи умирање на стариот, старото ја, стариот живот и воскресение, излегувањето од водата во нов живот. Значи, ако Христос не воскреснал, суед на вашата вера, вие се уште се вашите греови. Тогаш и оние кои умреле во Христа, за оние кои што зборувавме, дека ја имаа таа блажена надеж, кои што умреле во Христа и кои што чекаат воскресение, тогаш, ако не е така, ако Христос не воскреснал, тогаш и тие кои што умреле во Христа загинале буквално загинале, нема спас, никаков. И тоа Павле вели во Солуњаните, прочитавме, со тие зборови утешувајте се. Утекате во тоа, дека оние кои што умреле во Христа еден ден, ќе станат и нема да ги држи гробот, како што Христа не го држи гробот. И 19 стих вели, ако само во овој живот се надеваме на Христа, ние сме најнесрекните од луѓе на светот. Од сите луѓе. Но сега Христос воскресна од мртвите како првенец на оние кои умреле. Бејќи смртта дојде преку човек, преку еден човек, така преку еден човек дојде и воскресението од мртвите. Преку Адама дојде смртта, преку вториот Адам, Христа дојде воскресението. Зашто како што умираат сите во Адама, така и во Христа сите ќе оживеат, но секој по својот ред, Првенец е Христос, после оние кои што се и во времето на неговото доаѓање. Затоа таа недела, тој прв ден во седмицата, кога Христос воскреснал, всушност се паѓал и празникот првина, кога се носел оној прв јачмен сноп од првата жетва на јачменот. Долу во Израел, кај нас се, се още рано, Видите каков спој, значи, Павле овде ни прави на воскресението на секој човек, воопшто со воскресението Христово. Че нашето воскресение е поврзано со Христовото. И како што предходно нагласив, ние треба да го имаме неговото воскресение. Со други зборови, пред да се случи да умреме, ние треба да го имаме Христа, да го примеме Христа во нашиот живот, кој што е единствениот безсмртен, кој што единствениот единствениот дарува живот, за да и ако умреме, потоа бидеме воскреснати и живееме за секојаш. Значи, пред да умреме, да се случи да умреме, значи со она прва смрт, ние треба да го примеме Христа во нашиот живот, односто да ја примеме безсмртността. И тогаш исто како и Христос, кога ќе умреме, ќе умре нашата грешна природа, ама ќе станеме во нов живот. Затоа што го имаме Христа и ја имаме безсмртността во себе. Што значи дека отпаѓа дека може би сте живееле грешен живот на земјата, па после не знам треба живите да се молат за тебе, ти како мртов, да се молат, да преку тоа чистилиште или не знам што и да е, некако се избориш, односно, Бог ти прости <laughs> и бидеш спасен. Не. Пред да умреме, треба да се случи да ние го приеме Христос. Единствениот безсмртен. За да добиеме и безсмртност. И еве како. Евангелие по Јован, шеста глава. Овие се прекрасни зборови и стикови кои што обично ги читаме и за света вечера, и тоа е една наоѓаат примена и сега во нашава денешна тема. Јован 6 глава од 47 ги читаме. Овде има подолг по, по текст, прекрасни се сите овие стикови, кои што даваат, го даваат до знаење токму на што го кажав. Треба да го примиме Христа пред да се случи да умреме затоа што нема воскресение во живот ако тоа не се случи. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, има вечен живот. Јас сум лебот на животот. Вашите татковци јадеа мана во пустината и изумреа. Ова е лебот што слегува од небото, за да не умре оној кој јаде од него. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб, ки живее довека, а лебот што ќе го дадам јас, е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Тогаш јудејците се препира меѓу себе и велеа како може овој да ги јаде своето тело и односно како може овој да ни даде своето тело да, да го јадеме. Тогаш Исус им рече, значи премногу буквално се тоа го сватиле, кои многу пати. Исус им рече, вистина, вистина, велам, ако не го јадете телото на човечкиот син и не ја пиете неговата крв, нека имате живот во себе. Кој го јаде моето тело, ја, пиете, моја, ја пие мојата крв. Има вечен живот. Неколку пати повторува овде Исус. Кој го јаде моето тело, кој ја пие мојата крв, кој верува во мене, има вечен живот. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зошто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинско питеје. Кој јаде моето тело, и пи од мојата крв останува во мене и јас во него. Дали повторно е ова, онаа тема што ја збрувавме, јас во Христос, Христос во мене, што кажува една, покажува една тесна заедница со Христос. како што 57 како што мене ме испрати живеот, татко и јас живеам преку таткото, така и онан кој ме јаде мене ке живее преку мене. Ова е лево што слезе од небото. Некако што вашите татковци јадеа мана и изумреа, кој јаде од овој леп, ке живее довека. Не знам колку пати, 4-5 пати ја повторува истата мисла од Иисус. Кој јаде од моето тело, од мојата крв пие, тој има вечен живот кој ме има мене со други зборови. Што значи ова? ќе прочитаме неколку цитати од Покнижот на вековите. Не е ова само причеста, која што ја примаме, нели, примаме во а, бесквасниот леп и гроздовиот сок. Не. Туку таа тесна заедница, тоа е еден дел од тоа, нели, го признаваме за свој спасител. Меѓутоа, тоа е еден дел од нашата тесна заедница што треба да имаме со Христа. Христос станал едно тело со нас, примајќи ја таа грешна природа на себе, за ние да можеме да станеме еден дух со Него. Преку ова единство ќе станеме од гробот, не само како израз на Христовата сила, туку затоа што Неговиот живот со вера станал наш живот. Знаете ли што се случува кога Ние кажавме предходно дека во Словото е животот. Во една известна смисла, пиењето на неговата крв и јадењето на, негова, на неговото тело е проучувањето, читањето на неговото слово. А примајќи го Словото, го примаме Христа, го примаме Неговиот живот. А пазите, само тој единствено е безсмртен. Ја примаме безсмртност. Уште доека сме овде, на земјата. Оние што, продолжуваме со цитатот, оние што го согледуваат Христа во неговиот вистински карактер и го примаат во срцето, имаат вечен живот. Христос живее во нас со духот, а Божиот дух, примен со вера во срцето, е почеток на вечниот живот. Значи, вечниот живот започнува уште овде, примајќи го Светиот Дух, а всушност преку него примајќи го Христа, кој што единствено е бесмртен, повторно, <laughs> повторно, не знам по кој пат, на тој начин не прави и нас бесмртни и дава вечен живот. Еве друг цитат од Копнеш на вековите исто. Да се јаде Христовото тело и да се пие Христовата крв, значи да се прими тој како личен спасител верувајќи дека Тој ги проштава нашите греови, и дека во него сме совршени. Ние ќе останеме учесници во неговата природа, ако ја посматраме неговата љубов, ако живееме во неа, ако пиеме од неа. Она што е храна за телото, тоа мора да биде Христос за душата. Храната не може да ни користи ако не ја јадеме, ако не стане дел од нашето суштество. Така и Христос нема никаква вредност за нас ако не го запознаеме како личен спасител, ако не стане дело од нашето существо. Христос во нас, надежта на славата. Така и Христос нема никаква вредност, значи за нас, ако не го запознаеме како личен спасител. Теоретското знаење, значи овде не станува збор само за теоретско знаење на Библијата, на библиските вистини, нема да биде од никаква полза. Мораме да се храниме со него, мораме да го примаме во срцето така што неговиот живот да стане наш. А каков живот има Христос? Вече живот, безсмртен. Ние мораме да ја впиваме неговата љубов и неговата милост. Тоа се овие стихови кои што неколку пати Павле, а, односно Јован во своето Евангелие во шестата глава ке ги повтори, односно и цитирајки и Христовите зборови кои што се од огромно значење и важност, веројатно, затоа што 5-6 пати може ми ги спомнува. Духот е тој кој што оживува, а телото не вреди ништо. Зборовите што ви ги кажав јас се дух и живот. Тоа е дел од Библијата, стих. Ото веле Левајт, Христовиот живот што му дава живот на светот, се наоѓа во неговата реч, во неговото слово. Со својата реч, Исус ги лекувал болните и ги истерувал лошите духови. Со својата реч го смирил морето и ги подигнувал мртвите. И народот сведочил дека неговата реч имала сила. Тој ја зборувал Божјата реч како што зборувал преку сите пророци и учители во Стариот Завет. Целокупната Библија е објавување на Христа и Спасителот сакал верата на своите следбеници да ја насочи кон оваа реч. Која ќе се повлече неговото видливо присуство, речта мора да биде нивен избор на сила, како и нивниот учител, и тие ќе мора да живеат о секој збор што излегува од Божијата уста. Значи, пред да заврши нашиот овоземски живот, ние треба да го примеме Христа. Еве како го примеме. Пребивајки над неговата реч, над неговото слово, кој што има живот во себе. Прифакјајќи го така словото, го прифаќаме Христа и почнуваме да го живееме вечниот живот. Таквиот има надеж, ја има онаа блажена надеж, дека гробот нема да го држи и дека еден ден ќе стане, ќе биде воскреснат со силата Божја, како што Христос воскресна. Не оној кој што смета дека четврток и петок ќе помине во фарбање на јајца, во обакнување на икој или не знам што, да не одам сега во еден друг правец. И оној кој што нема буквално поим од Библијата. Не. Словото е тоа кое што носи живот, а тоа е Христос, а тоа е Евангелието. Уште да завршим до цитат, со цитатот, како нашиот телесен живот што се одржува со храната, така и нашиот духовен живот се одржува со Божјата реч. Секоја душа за себе треба да прима живот од Божјата реч. Како што мораме сами за себе да јадеме и да ги примаме хранливите состојки, така мораме да ја примаме речта сами за себе. И да ги примаме тие состојки од речта, меѓу која, меѓу кои состојки е една состојка која што ја спомнавме, безсмртност. за да ја добиеме безсмртността, и за да ако се случи да умреме, Бог не воскресне. Уште два-три стика имам. Прво Петрово послание. Прво Петрово послание, прва глава. 23 до 25 стих. Послушайте, и овие прекрасни зборови. 23 до 25, 1 Петрово, 1 глава. Зашто сте новородени не од распадливо семе, туку од нераспадливото живо и вечно Божјо Слово. Наново раѓањето на еден човек не може да се издвои од Божјето Слово, од Библијата. Не може човек туку така да се наново роди, без да има познавање на Словото, макар и тоа да биде слушнато, не мора да биде прочитано од Библија, Да биде слушнато од проповедник, како што вели Павле во Римјаните. Затоа што верата доаја токму од слушањето на Божето Слово, од читањето на Божето Слово. А тоа Слово е вечно Божје Слово, како што кажавме, затоа што има живот во себе, има бесмртност. Тоа е Христос, всушност. Зошто секое тело е како трева секое човечко тело е споредено овде со трева. И сета незина слава како цветот трева. Тревата се осушува и цветот и опаѓа. И толку. Ама, Господовото Слово останува довека, затоа е вечно Божие Слово, затоа и вечно Евангелие. А тоа е Словото, кое ви е објавено како Евангелие. И зато се нарекува и вечна Евангелие. Кој го има Словото во себе, го впива, го прима секојдневно, го прима и Христа, ја прима и вечноста, ја прима безсмртноста. И така еден ден, таквите, таквите имаат надеж во воскресението. Таквите гробот нема да може да ги држи. Исаија 26 глава, овој последен стих. Исаија 26 глава 19 стих. Твоите мртви ќе оживеат, телата ќе воскреснат. Разбудете се и восклекнувајте, жители на правот. Зошто твојата роса е роса на светлината и земјата ќе ги изфрли мртвите буквално земјата ќе ги исфрали мртвите, оние кои што умреле во Христа. Не може да ги држи, како што Христа не можела земјата, односно гробот да го држи. И ви кажам, ако не било саботат, не била саботата, тој веднаш ќе воскресно. тоа, проштото било така за да се исполни проштото. <clears throat> Исус ќе почеја во саботниот ден за да во недела воскресне праведникот, господарот над господарите, оној кој што единствено има бесмртност и кој што ни ја нуди нам и ние, ако го примеме Христа, за нас, како што вели, да се подсетиме на стикот Римјаните 8.1, оние кои што се во Христа Исуса, за нив нема осудување. Значи, тргната е вината, тргнат е гревот, простено име, откупени се, Тие во Христа Исуса од робови стануваат наследници. И на тој начин ја наследуваат меѓу другите работи и безсмртност. Нека му е слава на Бога за оваа голема надеж, за воскресението, за вечниот живот. Бог не не оставил да се заврши со нас со смртта, како што многумина денеска мислат за жал. Смета дека смртта е крај. Не. Смртта не е крај, има нов живот, има воскресение. И тоа, тој нов живот и тоа воскресение им е ветено на оние кои што ќе умрат во Христа. Пазите, не мора да се случи да нас не задеси смрт на оваа земја. Може, знаеме, овде читавме во Словјаните, дека некои живи ќе го дочекаат. И тие ќе бидат, што ќе бидат? Обновени во нови тела, безсмртни. Ама зошто? Зато што Христос живеел во нив. Значи, ние можеме, не мора да дочекаме смрт, но ние, тоа, ние треба да умреме уште денес со Христовата смрт. Знаете што мислам? Да умреме со своето јас, да умреме со својата грешна природа, да престанеме со гревот, а тоа го можеме со сила добиена од Бога, и на тој начин го примаме светиот дух и ние веќе го живееме вечниот живот. Па и да се случи да умреме со онаа прва смрт, Бог ќе не воскресне. Нека му е слава на Бога за оваа прекрасна вистина. Амин.